Sefatia sien van Matan, Gedalio sien van Pasgier, Jekal sien van Selemia en Pasgier sien van Malkia het gehoor wat Jeremia vir die mense gesê het. Die Heere sê, mense wat in hierdie stad achterblij, sal as gevolg van die oorlog, hongersnood of ziektes sterf. Maar as mense hulle aan die Babyloniers oorgee, sal hulle met hulle leven daarvan afkom. Ek, die Heere sê verder, jullie kan verzeker weet dat jullie staat in die mag van die koning van Babel zal val. Hij zal die staat neem, die ambtenaren het vir die koning gesê, jullie man moet doodgemaak word. Die dingen wat hij sê, breek die moed van die soldaten wat nog in die stad oor is as ook van die gewone mensen. Hier die manse bedoelings is niet goed nie, hy is een verraaier, koning Sirikia het toegegee en gesê, dit is recht so, hij is in jullie handen. Ek sal niks doen om jullie te keer nie. Hulle het Jeremia toegevat en om in die put van Malkia sien van die koning gegooi. Die put was in die gedeelte van die paleis waar die wachte geblei het. Hulle het touwe gebruik om Jeremia te laat afzak. Daar was niet water onder in die put nie, net modder. Jeremia het in die modder weggesink. Een baie belangrijke ambtenaar in die koningse paleis, Ebed Melek die Ethiopier, het gehoor dat Jeremia in die put was. Die koning het toe in die Benjamin boord gesit. Ebed Melek het van die paleis af naar die koning gegaan en vir hom gesê, Meneer die koning, hier die mans het een verkeerde ding gedoen dier vir Jeremia in die put te gooi. Hij zal gauw van honger doodgaan, want ontreend al die brood in die stad is op. Die koning het vir Ebed Melek beveel, vat dertig mensen saam met jou en trek Jeremia uit die put op voordat hij doodgaan. Ebed Melek het toe die manne saam met hom geneem na een pakkamer onder die stoorkamer van die paleis. Hulle het lappe en elk kleren daar gevind, wat hulle na die put toegeneem het. Hulle het het met de touw na Jeremia toe laat afzak. Ebed Melek die Ethiopier het na Jeremia geroep en gesê, Sit die lappe en elk kleren onder jou arm, zodat die touwe jou nie seer maak nie. Jeremia het toe so gemaakt. Hulle het Jeremia met die touwe opgetrek en om uit die put gehaal. Daarna het Jeremia weer in die paleise gevangenis geblei. Op een dag het koning Sedekia die profeet Jeremia laat haal. Hulle het mekaar by die derde ingang van die tempel ontmoet. Die koning het vir Jeremia gesê, ik wil jou een vraag vragen. En moet iets voor mij wegsteek nie. Jeremia het Sedekia geantwoord, als ik die waarheid praat, zal u mij doodmaak. En als ik voor je raad geef, zal je in elk geval niet naar mij luisteren. Sedekia het toe in die geheim vir Jeremia gesweer, so zeker als die Heere leef wat voor ons leven gee, ek sal jou nie doodmaak nie. Ek sal jou ook nie oorlever aan die mensen wat jou dood wil zien nie. Jeremia het toe vir Sedekia gesê, Die Heere, die Almachtige, die God van Israël, sê, as hy aan die officieren van die Babylonische koning oorgee, sal hy in die familie blij leven hulle sal dan ook niet die stad met vier verbrand nie. Maar als ze weier om oor te gee aan die officieren van die Babylonische koning, zal hy nie ontsnap nie. Die stad zal in die mag van die Babyloniërs val en hulle sal dit aan die brand steek. Hierop het koning Sedekia geantwoord, Ik is bang die Babyloniërs lever mij uit aan die Judeërs wat reeds na die Babyloniërs toe oorgeloop het. En wat zal hulle dan aan my doen? Jeremia het geantwoord, Je zal niet aan hulle uitgelever word nie. Wees gehoorzaam aan die Heere en doen wat ik sê. Dit zal dan met u goed gaan en hulle sal u leven spaar. Die Heere het mij gewijs wat zal gebeuren als ze weier om woord te gee, hulle sal al die vrouwen wat in die paleis van die koning van Jeda achtergeblij het, vir die officieren van die Babylonische koning gee. En hulle sal het dan spot, die sogenaamde vrienden het hy in die steek gelaat. Hulle het die mislui, nou dat die voete in die modder gesink het, waar is die vrienden nou? hulle sal al vrouwen en kinders naar die Babyloniërs toe uitlei. Hy sal self ook nie ontsnap nie, die koning van Babel sal vang in die stad afbrand. Sedekia sê toe vir Jeremia, jy moet niemand vertel wat jij voor mij gesê het nie. Doen jy dit, is jy dood? My ambtenare kan daarvan te horen kom dat ik met jou gepraat het. Hulle sal sê, ons wil weet waarover jy in die koning gepraat het. Wat het jy vir hom gesê? Jy moet niks vir ons wegsteek nie. Als jy ons niet wil vertel nie, sal ons jou doodmaak. As het zo so gebeur, sê vir hulle jy het my kom smeek om jou nie na die tronk by Jonathan sy huis terug te stuur nie. Sê hy is bang jy gaan daar dood. Die ambtenare het toe ook na Jeremia toegekom. Hulle wou weet hoe kom die koning om laat kom het. Maar Jeremia het geantwoord soos die koning om beveel het om te sê. Hulle is bij hom weg sonder om die waarheid uit te vinden. Niemand het gehoor wat tussen die koning en Jeremia gesê is niet. Jeremia het in die wachtkwartiere van die paleis geblei tot Jerusalem die dagen geneem is.